influo de natur medio je mensae malsanoi. Multae esploroi cae facae studoi iam montris che la natur medio influas la homan sanon. Arbo ricei verdei locoi bonfaras faras alla corpo cae alla menso, lao diversai aspectoi. Uno plia tre interesa contribuo publicigis in la seriosa medicina reteio Medscape relate al tiu temo. Lau esploro farita en la Universitato de Toronto en Canado, loggiantoi en locoi quie ili havis intensam contacton con verdei spacioi, montris statistiche malplida risco exuferi de schizofrenio ol homoi vivantai en locoi cun mal multe da verdo. Individuoi vivantai en locoi cun mal multe da verdo pli multe riscis ex suferi de schizofrenio ie dudec quar procentoi. Temas pli la risco che tio malsano e caperu en iu momento de ilia vivo. Las ciencistoi usis retrospectivan analiso technicon, quiu inclusivis pli ol 640 mil homoin inter la agioi dec quar cae quardec iarai, el diversae quartaloi de Toronto. Dum dec iaroi, pli ol 4.800 ricevis la diagnoson de schizofrenio ili estis pli oftai en locoi con malpli da verda spazoi, compare con la locoi pli riciai ie plantoi. Por la statistica calculo, oni algiustigis dactumoin relate al agio, sexo, cae margenigo relata alla quartalo. Viroi estis sub pli granda risco ol virinoi homoi vivantai en locoi cun modera quanto da verdagei, ne havis pli altan riscon. La esploristo e concludis che ili trovis che vivo en locoi sen vegetagei ligigis al pli granda risco ex suferi schizofrenion, sen depende de sociodemografiae cae sociomediae factoroi. La cialon de tiu ligo oni ancora pridiscutas. Un veblezzo estas che en locoi cun pli da plantoi la aero estas pli pura, cio iam estis menciita en aliai esploroi. Cetere, alia studajo en Danlando en 2018 montris quindec du procente pli altan riscon de psicosae malsanoi ce plencresculoi ciui pasigis sian infanan tempon en quartaloi sen verdai spazoi. Citiui novai eltrovajoi estas impresae cae pensigai. Compreneble, one devas plu esplori la aferon por definitiva concludo. Schizophrenia estas relative ofta mens malsano, kies causo estas mixajo de factoroi, geneticae, mediae, cae cerbae. Crome, gi manifestigas en tre diversae gradoi cae traitoi. Temas do pri complexa patologiajo, sed ec se oni ancora ne povas esti absolute certa pri ciui cirilatei fenomenoi en la homa cerbo, tamen multae datumoi iam indicas con forta probablezzo che contacto con la natur medio estas por ciu homo consilinda.